بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Die Vermehrung lenkt euch ab, bis ihr die Friedhöfe besucht. Keineswegs, ihr werdet es noch erfahren. Abermals, keineswegs, ihr werdet es noch erfahren. Keineswegs, wenn ihr es nur mit dem Wissen der Gewissheit wüsstet. Ihr werdet ganz gewiss den Höllenbrand sehen. Abermals, ihr werdet ihn mit dem Auge der Gewissheit sehen. Hierauf werdet ihr an jenem Tag ganz gewiss nach der Wonne gefragt werden.